نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا kwamba kisha maneno ya mualif al-matn الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه thumma khatama risala kisha Allah akawa amefunga ule utume na ujumbe wa nidhara na uonyaji wa nubuwata na Allah akaufunga aka ule unabii bi Muhammadin sal sallallahu alaihi wasallam kwa kumtuma mtume wake Muhammad sala na salamu ziwe juu yake fajaalahu akhiral mursalin Allah akamfanya huyu Muhammad kuwa ni wa mwisho wa manabii wa mwisho wa mitume bashiran aliyokuja kutoa bishara wa nadhiran na aliyekuja kuonya wadaian ila Allah biidhnihi na alikuja kama mlinganizi anayewalingania watu kwa Allah kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala wasirajan na amekuja mtume Muhammad kama taa muniran linaloangaza wasirajan munira na taa linalo linaloangaza sawa eh? wadaian kama mlinganizi ila Allah anawalingania watu kwa Allah biidhnihi kwa idhni yake Allah wa sirajan na taa muniran linaloangaza toa nuru katika sharh anasema Sheikh Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullah wa fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala katika hadithi imekuja kwamba mtume sala na salamu zile juu lake anasema mathali wa mathalul anbiya'i min qabli mfano wangu na mfano wa manabii kabla yangu kamathali rajulin ni kama mfano wa mtu ha, bana buniana aliyejenga jengo wazi na irajul limekuja mtu anaweza akaingia mwanamke pia au mwanamume sawa eh? bana bunianan fahasanahu kisha akalifanya uzuri hilo jengo maana akalijenga kwa kulitengeneza kwa uzuri eh, wajamalahu na akalipamba hilo jengo illa maudhi'a labina isiyokuwa sehemu ya tofali moja tu sehemu ya tofali moja wajala nasa yatufuna bidhalika albina watu wakaanza kuzunguka sawa kwenye hilo jengo wayakuluna wanasema wakiwa wanalizunguka hilo jengo maajmalahu uzuri ulioje wa jengo hili wanasema maajmalahu uzuri ulioje wa jengo hili wadha lau fihi tilka labina sehemu iliyokosa hili tofali lau kama katika jengo hili lingewekwa lile tofali ha? basi jengo hili lingekuwa zuri zaidi kisha mtume anasema fana tilka labina mimi ndiyo hilo tofali ambayo nimekuja kukamilisha lile jengo na kusudia hapa jengo ni, ha, ni, ni, ni, ni sehemu ya wale manabii waliotangulia katika zama zilizotangulia kisha ikabakia sehemu yake ambayo bado haijawekwa na ilipokuja kuwekwa ikawa imekamilisha lile jengo ha? ikawa imekamilisha lile jengo hadithi kharaja al-Bukhari na Muslim hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala laqad madat ar-risalatu fi umr fi al-bashariyah kwa hakika ujumbe umepita katika umri wa kimaumbile yaliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wa Allah huko nyuma huko tayari kulifisha tumwa mitume farsalallahu rasulan au rusulan Allah akawa amewatuma mitume ila umamihim kwenye hizo nyumati zao ila umamihim kwenye hizo nyumati zao فيهم من قص خبره ومنهم man lam يقصص khabarahu katika hao mitume kuna wale ambao Allah qassa alihadithia habari zao qassa min alqisas wazi min alqissa qassa alihadithia Allah katika visa vya habari zao wa minhum man lam yaqsus khabarahum katika hao mitume aliyowatuma kuna wengine Allah hakuhadithia hakuleta visa vyao qala qala subhanahu wa ta'ala laqad arsalna rusula min qablik kwa hakika tulituma mitume kabla yako minhum man qasasna alayk miongoni mwa hao mitume kuna wale ambao tulikuhadithia wa minhum man lam naqsus alaik na kuna wale ambao hatukukuhadithia yani tulikupa tulikuhadithia visa vyao na kuna wengine ambao hatuku kuhadithia visa vyao wama kana lirasulin illa wama kana lirasulin an yati bi ayatin illa idhnillah kama haikuwa kwa mtume yote haikuwa kwa mtume yoyote kujiwa na muujiza isiyokuwa ni kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala yani haikuwa kwa mtume yoyote anaweza kuja na muujiza isipokuwa muujiza huo atakuwa ameidhiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba toa muujiza huu fa idha jaa amrullahi qudiya bilhaq na amri ya Allah inapokuja tayari kunakuwa kumekwisha hukumiwa kwa haki wa khasira hunalika almubtiluna wakati huo watu wa batil watakuwa ni wenye hasara tayari wanakuwa wameshapata mshapata hasara fanahan nu'min bi anna bi anna lillahi rusulan sisi ahlus sunna tunaamini kwamba Allah na mitume qassahuma ala nabiyihi ambao Allah alihadithia visa vyao alimhadithia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam visa vyao naye mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhadithia sisi arafana akhbarahum alituarifisha na kutuambia habari zao akhbara umamihim na habari za umati zao au umati zao wabaala ilaihi amruhum na mwisho wa yale mambo yao warafana bi asmaihi na akatuambia majina yao ونعلم أن الله arsala rusulan kadhalika pia tunatambua kwamba ya kwamba Allah alituma mitume tawa akhbarahum fi ilmi alghayb alizifunga habari zao katika elimu yake ya ghaib falam yutli alayha ahada min khalqihi Allah hakumfungulia yeyote katika viumbe wake falidhalika kana khabaruhum maktuma kwa ajili hiyo ikawa habari zao ni zenye kujificha wa amruhum ghairu maalumin na mambo yao hayajulikani <coughs> wakad qala an-nabii sallallahu alayhi sallam na kwa hakika mtume sallallahu alisema mtume sallallahu alayhi wasallam alisema alisemaje uridat alayya al-umam mimi nilionyeshwa eh, nilionyeshwa nyumati zilizotangulia faraitu an-nabiyya mahu rahat nikamwona mtume katika mitume wa Allah akiwa na kikundi kidogo cha watu wanabia mahu rajul warajulani na nikaona mtume mwingine ana watu ana mtu mmoja na mwingine ana watu wawili wa nabii alayhi wahal kadhalika pia ana mtume ambaye hana mtu hata mmoja katika wale walio waliowafuata baada ya kuwalingania idhrufi ali sawadu na adhimu punde tu nikawa nimeonyesha kundi lililokuwa lina kivuli kikubwa cheusi Sawadu na azim ni msamiati unaokusudiwa watu wengi eh, watu wengi kundi la watu faqila li kukasemwa kuambiwa mimi hadhihi ummatuk ambia hili kundi kubwa sawa unaloona linaashiriwa linaashiria kivuli cheusi huu ni umma wako Wa ma'hum alfa ومعهم 70000 alfan na hili kundi lina watu elfu moja kundi kubwa na watu eh, watu elfu sabini kundi kubwa na hili kundi la watu elfu sabini ndani ya hilo kundi ndani ya hilo kundi lakini wako wengi zaidi ya hao wamahum 70000 na wakiwa pamoja na watu elfu sabini yadkhuluna aljannata bighairi hisab kwamba hawa watu elfu sabini hawa katika hilo kundi kubwa katika umati wako elfu sabini wataingia peponi bila hisabu wala adhab kadhalika pia wala hawatoadhibiwa wataingia peponi moja kwa moja alhadithi kharajahu al-bukhari wa muslim al hadith ibn abbas amma ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam shekha anasema ama huu ummati muhammadi sala na salam zijuu yake fakajala allah akhir al-umam allah amejalia umati huu kuwa ni wa mwisho katika nyumati wajala muhammadan hatama rusul kadhalika pia Allah amejalia mtume Muhammad kuwa ni mtume wa mwisho wa akhirahum na wa mwisho wao wajala fi ulamai ummatihi mujaddidin na Allah amejalia katika ulama wa ummati Muhammad kuna watu ambao wana ijadidi dini wanaifanya dini kuwa mpya kila siku baada ya dini hiyo kupotea yujadiduna linasi mandathara min dinihim wanayafanya kwa watu mambo ya dini kuwa mapya yale ambayo yaliyo yaliyopotea na yaliyokwisha katika dini yao yajiduna linnas wanawafanyia upya watu mandazara min dinihim yale ambayo yaliyopotea katika dini yao na yale yaliyochoka na yaliyokwisha katika dini yao wajalahu bimanzilati al fi bani israili kawafanya hawakuwa katika manzila ya banu israil eh, anbiya manabii katika banu israil wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam na hakika mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake yani mtume sala salam huwa khatamur rusul afdaluhum ndiye wa mwisho wa mitume na mbora wao kama anna ulil azmi afdalur rusul kama vile ambavyo inavyofahamika kwamba wale mitume watano sawa Nuhu Ibrahim Musa Isa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha? hawa ndiyo bora ya mitume fakadhalika huwa afdalu lilazm kadhalika pia katika wale watano na yeye ndio bora ndio mbora wao sallallahu wa salamu alayhi majma'in falihadha hum jami'an yataraduna shafa'a na kwa sababu hiyo hawa mitume wote watakataa kuwaombea watu wayarauna anna maqamatihim aqallu min an tuahilahum lidhalik na wataona kwamba ile nafasi zao eh, na vyeo vyao ni vichache na ni vidogo kuliko wao kuchukua eh, jukumu la kuwaombea watu shafaa siku hiyo wayakunu rasul sallallahu alaihi wasallam huwa sahibu ashafaatul uzma na anakuwa atakuwa mtume alayhi salatu wasallam siku hiyo ndio bwana atakayelivaa hili jambo la uombezi ule mkubwa alati hiya almaqamu almahmud ambayo ndiyo maqam yenye kuhimidiwa wa hiya shafaatu fi fasli alqada nayo ni shafaa katika fasli alqada watu baada ya kuwa wamesimama kwa muda mrefu watahitajia Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu wa peponi waingie peponi ikiwa watastahiki kuingia huko kadhalika na motoni ikiwa tastahiki kuingia huko basi waingie na atakayelisimamia hili ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa muhaqiq wa hii risala ana anaashiria kile alichokiashiria Sheikh Ahmad ibn Yahya Najmi rahimahullah ta'ala katika haya maelezo aliyoyaleta hapa Sheikh Ahmad rahimahullah akisema yushiru Sheikh Ahmad An-Najmi rahimahullah ila hadithi ya Abi Huraira chini ya mstari eh, ya tahashia ila hadithi ya Abi Huraira anaashiria Sheikh Ahmad kwenye hadithi ya Abi Huraira qala anasema ya rasulu yawman bilahmi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa siku moja nyama na mtume alikuwa anapenda nyama ya ya mkononi eh ya dhiraa nyama ya mkononi hii kama ni mbuzi au ng'ombe au ngamia basi anapenda kula nyama ile ya mguu wa mbele sawa mguu wa mbele kuanzia hapa mpaka hapa mnaijua eh? eh. farufia ilayhi sallallahu alaihi wasallam dhira'u wa kanat tujibuhu mtume alayhi salatu wasalamu akawa ameletewa ule mkono aa, nyama ya mkono ambayo iliyokuwa inampendeza zaidi ambayo ndio aliyekiwa sumu sana yule Yahudia kama nakumbuka wazi alikiwa kwenye nyama hiyo fanahasa minha nahsata mtume akauma eh mtume akauma na annasu huwa akhdhuhu bimuqaddam alasnan eh, akhdhu allahm bimuqaddam alasnan kuichukua kuiuma ile ile ile nyama kwa meno ya mbele wazi akauma mara moja muumo mmoja faqala sallallahu alaihi wasallama akasema mtume sallallahu alaihi wasallama ana sayyidun nas yawm alqiyama mimi ndio bwana wa watu wote siku ya kiyama ay min adam ila akhiri alkhalq kuanzia adam mpaka mwisho katika viumbe mimi ndio bwana mkubwa siku hiyo kisha akawauliza tadruna bima dhak hivi mnajua kwa nini mimi nitakuwa na nafasi hiyo siku hiyo bima dhak fa mnajua bimadha kwa nini itakuwa hivyo shanajibu mtume sallama yajma'u Allahu yawmal qiyama walina alakhirin Allah siku ya kiyama atawakusanya watu wa mwanzo na wa mwisho fi sa'idin wahidin katika kiwanja kimoja fayusmi'uhumu da'i wadih fayusmi'uhumu da'i Allah siku hiyo lau kama mwanadamu ataongea basi akiwa mwisho kabisa yule wa mwanzo atamsikia au akiwa mwanzo basi yule wa mwisho atamsikia tumeelewana eh tumeelewana eh hiyo ndo maana yake ismi'uhum dai kwamba Allah atawasikilizisha wale wenye kuomba Sikio hiyo sio mudai wewe ukiwa unalalamika una, una mimi hali yangu mbaya na mwingine kule mwisho anakusikia na wewe yule mwisho akiwa analalamika na wewe pia unamsikia fa yusmi'u mudai. ay lam takun al, lam yakun al-insan yatakallam illa wal akhar yasma'uhu واضح au law takallama al-insan min nahiyatin kama mtu ataongea akiwa katika upande mwingine basi fayasma'uhu alladhi fi nahiyatin ukhra atamsikia yule ambaye aliyopo katika upande mwingine kadhalika pia aliyoko mwanzo anamuona aliyoko mwisho umeelewa eh aliyoko mwanzo anamuona aliyoko mwisho na hakutokuwa na nusra isiyokuwa nusra inatakiwa kupatikana kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wazi kisha akasema wayunafidhuhum basar nafidhuhumul basar kadhalika pia jicho Allah subhanahu wa ta'ala ataliruhusu liweze kuona liweze kupita kutoka sehemu kwenda sehemu ya mwisho kabisa umeelewana watadnu shams kisha jua litashuka ha fayablughu an-nas min al-ghammi wal-karb watu watapata dhiki na shida ma la yutiqun dhiki ambazo na shida ambazo hawana uwezo wa kuzivumilia wala wala wama la yatahamaluna hawana uwezo wa kuzistahamili fayaqulu ba'du an-nas li ba'd baadhi ya watu watawaambia baadhi yao واضح ala tarauna ma antum fi hivi nyinyi amuoni yale ambao mliomo ndani yako wewe unaadhibika na mwingine anaadhibika sasa basi nyinyi mbona mnaonekana kwamba hamuoni yale ambao mliomo ndani yake ala tarawna ma qad balagakum hivi hamuoni yale ambao kufikeni ala tanzuruna man yashfa lakum ila rabbikum kwa nini msitafuti atakayekuombeeni kwa Mola wenu ala tanzurun kwa nini msitafute au msimwangalie man yashaa lakum atakaye kuombeeni ila rabbikum kwa Mola wenu fayaqulu ba'dhu an-nas li ba'dhin baadhi ya watu watasema kuambia wengine itu ada baada ya kuzinduana jamani nendeni kwa Adam alayhi salatu wassalam fayatuna Adam alayhi salam fayaqulu fayaqulun wataenda kwa Adam alayhi salam watasema ya Adam anta abul bashar Ewe Adam, wewe ndio baba wa viumbe wote. Khalaqaka Allahu biyadihi, katika utukufu wako ni kwamba Allah amekuumba kwa mkono wake. Hakuna kiumbe mwingine aliumba kwa mkono wake, kwa mkono wa Allah kwa nani? Adam. Kwa hiyo una utukufu eh, nafakha fika min ruhihi, na akapulizia kwako wewe katika roho yake. Wa amara malaikata fasajadulak kadhalika Allah katika mambo aliyokutukuza wewe aliwaamrisha malaika wakusujudie hakujafanyika jambo hilo kwa yeyote nishfa'lana ila rabbi na kuomba Adam utuombee shafaa kwa Mola wako ishfa ila rabbik tunakuomba utuombe shafaa kwa Mola wako ala tara ila ma nahnu fi hivi uone yale tuliyokuwa nayo tuliyokuwa ndani yake ala tara ila ma kad balaghana hivi uone yale yaliyotufika au yale ambayo tuliyoyafi yale yaliyotufika fayaqulu adam adam atasema alayhi salam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah ha inna rabbi hakika mola wangu hakika Mola wangu kad ghadiba ghadaban ali ameghadhibika ghadhabu ambazo lam yaghdib qablahu mithla hajawahi kughadhibika kabla yake kabla ya siku hii mfano wake walam yaghdib ba'dahu mithla kadhalika pia hato ghadhibika baada ya siku hii ha, eh, baada ya ghadhabu hii mfano wake yani eh, mfano ghadhabu hii wa inna qad nahani ani shajara faasaituhu nanyi mnajua kwamba mimi Allah alinikataza eh fala takraba hadhihi shajara tafatakuna min adh-dhalimin eh alinikataza nisikurubie mti faasaituhu nikawa nimemwasi Allahu jalla jalaluhu kisha Adam anasema leo hii mimi sina cha kusema zaidi ya kusema nini nafsi nafsi Eh? Nini maana yake nafsi nafsi? Kama Mola wangu ihurumie nafsi yangu ihurumie nafsi yangu. Ama mwingine kila mmoja kullu nafsi bima kasabat rahina. Wazi? Idhabu ila ghairi, nendeni kwa asiyekuwa mimi. Sasa nendeni kwa asiyekuwa mimi. Idhabu ila Nuh, nendeni kwa Nuhu. Fayatuna Nuhan, watu watamwendea Nuh alayhi salam, fayaquluna watasema ya Nuh innaka anta awwalur rusul ila ahli al ardh hakika wewe ndio mjumbe wa mwanzo kabisa kuja ardhini wakasamaka Allahu abdan shakura ha? na Allah amekutaja kwamba wewe ni mja mwenye kushukuru zaidi ishalana ila rabbik wazi tuombee shafaa kwa Mola wako ala tara ila ma nahnu fi ala tara ma kad balaghana huoni tuliokuwa nayo ndani tuliokuwa ndani yake huoni yale yalitufika fayaqulu inna rabbi qad ghadiba ghadaban liyawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla ولن يغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوه دعوت بها على قومي ha na kwa hakika mimi nilikuwa na dua na na na na, na maombi ambayo nilimuomba daautu biha niliomba kwenye maombi hayo juu ya watu wangu tunakumbuka eh? alisemaje Nuh habila la tazar ala al ard min al kafirin dayyara innaka intazarhum yudhillu ibadak ولا yalidu illa fajiran kafara واضح نعم haya maombi haya naofia leo hii kwenda kwa Mola wangu kufanya maombi ya watu wote. Kisha akasema nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim, mimi nalia na nafsi yangu, nalia na nafsi yangu leo hii, nendeni kwa Ibrahim alayhi salam. Fayatuna Ibrahima fayaqulun, watakwenda kwa Ibrahima watasema, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard, wewe Ibrahim ni nabii wa Allah na ni kipenzi chake katika watu walioku waliokuwa ardhini ishala na ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi ala tara ma qad balaghna tuombee shafaa kwa Mola wako hivi uone yale ambayo si tuko ndani yake hivi uone yale ambayo yaliyotufika faqulu lahum ibrahim ibrahim atawaambia alayhi salam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla wa dhakara kadhabatihi nafsi nafsi kisha akataja yale mambo ya uongo alio aliyokuwa ameyafanya kisha akasema nafsi yangu nafsi yangu idhabu ila ghairi nendeni kwa kwa mimi idhabu ila Musa nendeni kwa Musa fayatuna Musa fayakulun ya Musa anta rasulullah anta rasulullah faddalaka Allah risalatihi wa taklimihi ala nas ishalana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana watasema e Musa wewe ni mjumbe wa Allah ha amekufadhilisha Allah kwa kukupa wewe utume na kwa kukusemeza moja kwa moja wazi ishfa lana wabitaklimiha ala nas Kusimeza wewe juu ya watu watu wengine hakuwasemeza isipokuwa wewe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishfa lana ila rabbika la tara ma nahnu fi la tara ma qad balagana tuombe shafa kwa mala wako hivi uone yale tuliokuwa nayo hivi uone yale yaliyotufika fa yakulu lahu Musa nafsan ha Kula Musa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lan yaghdab qablahu mithla. Mola eh, wangu leo ameghadhibika ghadhabu ambayo hajawahi kughadhibika mfano wake walan yaghdab qablahu ba'dahu mithlahu. Kadhalika pia hatoghadhibika baada yake mfano wake wala baada ya leo mfano wake walam yadhkur lahu dhanba walam yadhkur lahu dhanban kadhalika pia haku hakutaja dhambi yake lakini akasema nafsi nafsi idhabu ila Muhammadin fayatuna fayaqulun watakuja kwa mtume Muhammad watasema ya Muhammad anta rasulullah anta rasulullah khatamul anbiya wewe ni mjumbe wa Allah na ni mwisho wa mitume ghafara allah laka ma taqaddama min dhanbika kama taakhar Allah alikwisha kusamehe dhambi yako iliyotangulia alichelewa inshallah na ila rabbik tunakuomba utuombee shafaa kwa Mola wako alatarama nahnu fi alatarama kad balaghana woni ambayo tuliyokuwa ndani yake katika adhabu alatarama kad balaghana woni haya ambayo yaliyokwisha tufika fa antaliq faati tahta alash ha mtume sallama ataondoka takwenda mpaka chini ya arshi ya Allah faqa usajidan li rabbi nitadondoka nikiwa namsujudia Mola wangu thumma yaftahu Allahu alayya kisha Mola wangu atanifungulia wa ilhamani min mahamidihi wa husni thanai alayhi shay'an na ilhamani atanipa ilham atanipa ilham maneno ambayo ninaweza mimi kumhimidi yeye na uzuri wa kumsifia yeye kwamba Allah atamfahamisha mtume sallallahu kama ilham kwamba nisifie hivi na unisifu hivi na unihimidi hivi wazi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli kitu ambacho hajafunguliwa yeyote kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam thumma yuqal kisha kutasema ya Muhammad al-farasa kasaltu wa saltuta inua kisha chako naomba utapewa washfa shafa na uombe kufanya shafaa uombe kuomba shafaa utaruhusiwa kuomba shafaa wazi kisha anasema fa arfa rasi fa aqul kisha nitainua kichwa changu kisha nitasema ya rabbi ummati ummati baada ya kufanya hivyo na kumsifia mwala wangu atasema mtu Muhammad e mwala wangu nakuomba umati wangu umati wangu fayuqalu ya Muhammad udkhulul janna adkhilul janna min ummatika man la hisaba alayhi min albab al-ayman min abwab al-janna asema ingiza peponi katika umati wako watu ambao wasiokuwa na hisabu katika mlango wa upande wa kulia miongoni mwa milango ya peponi shuraka shurakau fi ma siwa dhalika min alabwab shuraka unnas fi ma siwa dhalika min alabwab na wao ni washirika wa watu katika milango mingine ma siwa dhalika katika katika wasiokuwa hao min alabwabi eh, katika milango isiyokuwa hiyo katika milango mingine ya peponi <clears throat> walladhi nafsi muhammad biyadi na muapa na hapa kwa yule ambaye nafsi Muhammad iko nyuma yake eh, ipo kwenye mikono yake inna ma baina almisra'ain min masari'i aljanna la kama baina makkah wa hajar kwamba hakika baina ya milango miwili baina ya milango miwili ambayo iliyofungwa wazi min masari'i aljanna katika milango ya peponi hapa kuna umbali la kama baina makkah wa hajar kuna umbali sawa na mji wa makka na mji wa hajar au kama baina makkah wa busra au umali sawa na mji wa makkah na mji wa busra inma baina almisra'aini min masari'i aljanna wa baina misra masra ni mlango masra ni nini ni mlango ulio uliofungwa kwamba kuna milango katika pepo itafungwa na kuna milango katika pepo itafunguliwa sasa baina ya milango miwili iliyofungwa ni mlango mmoja uliofungwa na mlango mwingine ulio uliofungwa kuna upenyo kuna upenyo kuna uwazi ambao huo uwazi huo wazi huo uwazi huo ni sawa na mjigani na mji gani mji wa Maka na mji wa Hajar mji wa Maka na mji wa Hajar na hii ni dalili ya ukubwa wa milango ya peponi sawa dalili ya ukubwa wa milango ya peponi na kwamba masafa ya milango miwili sawa kutoka mlango kwenda mlango mwingine wazi ni sawa sawa na masafa kutoka katika mji wa maka na mji wa Hajar au mji wa maka na mji wa, wa Busra na mji wa maka unafahamika eh? upo wapi upo Saudi Arabia wazi ama mji wa ah, Hajar ni mji ambao upo aqsa sharqi jaziratil arab wazi aqsa sharqi jaziratil arab mwisho kabisa mashariki mwa visiwa vya bara la waarabu wazi ambapo kwa sasa miji hii inaitwa miji ya Qatar na Bahrain kama ni kutoka maka mpaka wapi mpaka Qatar au Bahrain zani nchi hizi zinafahamika kadhalika pia mji wa Busra mji wa Busra ni mji uliopo katika miji ya Sham mji uliopo katika miji ya Sham ambayo Sham maarufu sasa inaitwa Suria sawa na tena Suria yenyewe ili kufikia zile kilomita ni mashariki wa mji unaoitwa Dira katika mji wa Suria ha? mji unaoitwa Dira katika mji wa Suria ambao kwa sasa wataalamu wamepiga mahesabu ya masafa haya baina ya maka na hii miote miji miwili kwa sababu Mtume sallam ametaja hii miji miwili akiifananisha na umbali wa maka sababu yote inafanana kilomita zake kama kutoka Maka kwenda Hajar unapata kilomita hizo hizo kama vile kutoka Maka kwenda Busra unapata kilomita hizo hizo ambapo ni takriban kilomita 1200 na sabini na ngapi wapi na saba eh, sabini na tatu moja mia mbili sabini na tatu takriban ngapi Dar es Salaam na Kigoma kama ndio mlango mmoja na mlango mwingine kama ukifunguliwa mlango kwenye kutoka mwanzo wa mlango mpaka mwisho wa mlango unakuwa na penye huo ساعه اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم ايه اللي كان تعليقي يا شيخ احمد النجمي يا محقق هي رساله أكيا هكياشيريا كلا ماشي تشوفنا كسوريا ناني شيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى واضحه اسمع انت رديها هبه sawa anasema ya Muhammad adkhilil janna e Muhammad ingiza peponi man la hisab alayhi hawa wasiokuwa na hisabu si mnawafahamu ha watu gani hao sab'una alfan min ummati Muhammad sah ايوه man la hisab alayhi hawa wana mlango wao maalumu min albabil ayman mlango wa kulia min abwabil janna katika milango ya peponi wa hum shurakau si ma siwa dhalika min al wazi lakini hao pia watakuwa wanashirikiana na watu katika milango mingine sababu wana ofa hiyo lakini wanashirikiana na watu katika milango mingine katika watu katika umati wako sawa hmm kisha akasema wallazi nafsi Muhammad biyadihi inna ma baina almisra'aini misraaini min jannata la kama ma la kama baina makkah wa hajar maksudio ni ukubwa wa milango ya pepo kwa milango ya pepo wa baina ya mlango na mlango umbali wake ni sawa na makana Madina ukubwa mlango wa pepo eh, makana hajar au makana mabusra واضح باب الجنة واسعة والمعنى أن مسافة ما بين البابين كمسافة ما بين مكة وهجر أو ما بين مكة وبصرة أو ما بين مكة وبصرة نعم أظن واضح قال والشفاعة في استفتاح باب الجنة ها والشفاعة والشفاعة الثانية ها في استفتاح باب الجنة هذا واضح hii shafaa ya kwanza shafaatul uzma na shafaa pili ni katika kutaka kufungua milango ya milango ya pepo akhraja muslim ana Anas bin Malik qala qala Rasul sallama ati baba aljanna يوم القيامه fastaftih istiftah ni kama kupiga hodi kuomba funguliwa fayaqulu alkhazin man ant anasema yule mlinzi wa pepo eh muhazina wa pepo wewe ni nani faaqulu muhammad tasema mimi ni muhammad faaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabla kiwa ni wewe kwa sababu yako nimeamriwa nisimfungulie yote kabla yako simfungulie yote kabla yako wazi kwa ataingia mtume alayhi salatu wasalam na ataingia watu wake ataingia watu katika umati wake faddalahu Allah ala ghairihi min ar-rusul Allah amemfadhilisha mtume Muhammad juu ya asiyokuwa yeye katika mitume waanzala alaihi kitabahu hakim na Allah akateremsha akamteremshia kwake yeye kitabu chake kitukufu kilichokuwa hakina kasoro eh, kilichosimama vizuri sichokuwa na kasoro kitabu chenye hikma na muhkam wakati ashara nabi sallallahu alayhi ila dhalik tuma ameashiria hilo pale aliposema liqaulihi ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi bashar hakuna katika mitume nabii wa aina yoyote mtume wa aina yoyote isipokuwa amepewa katika miujiza mfano yale ambayo wameamini wamemwamini au wameamini miujiza hiyo au wamemwamini yule mtume viumbe kwamba katika kila mitume ambayo Allah amewatuma sasa hakuna ambaye alituma hakupewa mtu, hakupewa muujiza ambao katika wale aliotumwa kwa wao waliamini walimwamini yule mtume kupitia yule muujiza kalamu wazi wa inma kana alladhi utituhu wahya nauhahu Allahu ilayya na hakika si vinginevyo ule muujiza niliopewa mimi ha, ni ule wahi ambao Allah alionishushia alionishushia mimi faarju an akuna aktharuhum tabi'an yawm alqiyama na taraji kwamba mimi nitakuwa na wafuasi wengi siku ya kiyama kuliko mitume wengine eh nitakuwa na wafuasi wengi siku ya kiyama kuliko wengine والمقصود بالذي اوتيته هو القرآن na maksudio ya kauli ya mtume sallam pale aliposema billadhi utituhu wa ule ambao niliopewa mimi ni Qur'ani ndio muujiza mkubwa aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam faqad sharaha rasulullah dina sunnatihi bisunnatihi lil Qur'an mufassirat lahu mtume alisherehesha eh mtume wa Allah alisherehesha alisherehesha dini na akaibainisha hiyo dini kwa kupitia suna zake zilizokabilika wadhiha almukammilat lilqurani zenye kuikamilisha Qurani wa almufassirat lahu na zenye kuitafsiri Qurani watakawanu minha sirata mustaqim na inatengenezeka kutoka katika mujiza au au hiyo sunna njia iliyonyooka alladhi daa Allahu ibadahu ilaihi biqawlihi ambayo Allah aliwaita waja wake walingania waja wake kauli yake wa anna hadha sirati mustaqiman haka hii ni njia yangu iliyonyooka fattabi'uhu ifuateni njia hiyo wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala msifate vijinjia ambavyo vitasababishia nyinyi mtofautiane muiache ile njia kuu dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun hivyo ndivyo ambavyo Allah amekuhusieni kakuhusieni kufanya hivyo ili muweze kumcha yeye Allah subhanahu وتعالى نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم